بسم الله الرحمن الرحيم جزم المضارع في جواب الطلب جزم فعل مضارع در جواب طلب الأمثلة لا تكثر لا تكثر العتاب يكثر أصدقاؤك أو يكثر اگر فعل مضارع در جواب طلب بیاید جان نه کامل نیست پس دو تا اعراب جایزه میتونی مجزوم بشه و میتونه مرفوع بشه آره ولی مجزوم بودنش به خاطر این هست که ما اونجا اینی رو مقدر کنیم شرطی رو چکار کنیم مقدر کنیم یعنی الا تکثر الاطابه یکثر اصدقاؤک اگر زیاد سرزنش نکنی دوستانت زیاد میشوند این به خاطر این هست و توانیم چیکارش کنیم مرفوعش کنیم توانیم چکارش کنیم چون قبل از یکسر نه ناسیبی اومده است و نه جازمی لا تعجل فی امورک تسلم او تسلمو ان لا تعجل فی امورک تسلم نه اینو نمیاریم اینو بیاریم که اون موقع دیگه نمیگیم که در جواب طلب اومده با خود این دیگه مجزوم شده آره ولی شرطش همینه شرطش همینه که اگر اینو بیاریم معنا چی میشه؟ درست بشه معنا خراب نشه لا تفرط في الاكل تصلح معدتك او تصلحه این تا اینجا همشون نه بود همشون چی بود؟ نه بود اما شماره چهار احترم الناس یحترموک او یحترمونک بله بله این هم طلب هست این امر هست بله این هم اگر اینو بیاوری معنی درست میشه ان تحت البته فعلی بیاریم که فعل مزاره باشه ولی معناش با سیاق جمله جور در بیاد درست باشه احترم الناس يحترموك ان تحترم الناس يحترموك ان تحترم الناس يحترموك پس یکی از شرایط این که فعل مزاره در جواب طلب مجزوم میشه همینه که اینو بیاری معنا خراب نشود یه مثالی رو در شرح آورده اگر اونجا علم بیاری معنا خراب میشه دقت کنید آورده است لا تصنع المعروف فی غیر اهله تندم انجام نده کار خیر رو در غیر اهلش پشیمان میشوی ولی اگر اینو بیاری معنا خراب میشه این در بحثش اومده در شرحی که میده امثله رو خود خب چی میگه بحثی که میکنه میگه اگر اینو بیاری معنا خراب میشه ان لا تصنع المعروف في غیر اهله تندم دیدید معنی خراب شد اگر انجام ندهی معروف را در غیر اهلش پشیمان میشوید بعدی خراب شد دیدید معنی گرو بر شد به قول بلوچی خب پس این یکی از شرایطش هست که معنا خراب نشود اینو که بیاریم واصل فقراء یحبوک إن تواصل فقراء يحبوك أو يحبونك أين الحديقة نذهب إليها أو نذهب إليها حالا در قواعد قاعده 96 دقتی بفرمایید كي چی میگوید قد يجزم الف... قد يجزم المضارع اذا وقع جوابا للطلب فعل مزاره گاهی مجزوم می شود زمانی که در جواب چی بیاید در جواب طلب بیاید در جواب طلب اگر نه ما معنی رو قطع کنیم فعل مزاره ربطی به ما قبلش ندیم اون موقع دیگه مجزوم نمیشه موقع که من میگم ذرهم یأکلو دیدید یکلو چی هست مجزوم شده چون قبلش چی امرو امر ذرهم یعکلو و یتمتعو ولی جاهای دیگه اومده است که مجزوم نمیشه یریثونی و یریثو قبلش یک فعل امری هست چه هست میبینیم که یریثونی مجزوم نشده ولی ما قبلش هم چه هست طلب هست شما حفاظید آیه ذهنم رفت خب بریم جلوتر لی قبلش حب اومده لی من لدنك یریثونی بله و لی من لدنك ولیا یریثونی یریثونی مرفوع مجزوم نشده پس همیشه مجزوم نمیشه بستگی به حالتش داره بحثای تری در کتب بزرگتر میاد و جزم حین اذن به شرط محذوف میگه فعل مضارع که در, جو در جواب طلب اومده جزمش با یک شرطی هست که اون شرط چه هست حذف هست با شرطی هست که اون شرط چه هست حذف هست که گفتیم اینه که گفتیم چی و شرط الجزمی بعد النحی داره رو میگه و شرط مجزوم بودن فعل مزاره بعد از نهی بعد از چه؟ سمسال اول صحت المعنی به تقدیر دخول این قبل لا شرط این هست که معنی صحیح باشه زمانی که این رو قبل از لای نه تقدیر کنیم یعنی مثلا در سمسال اول لا تعجل في امورك تسلم اگر ما بتونیم اینو تقدیر کنیم بگیم ان لا تعجل في امورك تسلم معنی خراب نشه اون موقع مجزون میشه ولی اگر این معنی خراب بشه دیگه مجزوم نمیشه مانند مثالی که براتون خوندم مانند لا تسمع المعروف في غیر اهله تندمو تن این دیگه مجزوم نمیشه چرا مجزوم نمیشه چون ما نمیتونیم اینو قبل از لا تقدیر کنیم اگر تقدیرش کنیم معنی جمله خراب میشه اگر بگیم این لا تصنع المعروف فی غیر اهلی تندم معنی خراب میشه لذا در این مثال ما نمیتونیم تندم رو مجزوم کنیم تندمو هست لا تصنع المعروف فی غیر اهلی تندمو چون یکی از شرایط مجزوم بودن فعل مضارع بعد از نه همینه که ما اگر اینو آوردیم قبل از لا و معنا خراب نشد اون موقع بله مجزوم میشه و شرطه بعد غیر النهی من انواع الطلب و شرطش بعد از غیر نهی بقیه طلبها بقیه چی؟ من انواع الطلب صحة المعنى شرطش این است که معنی صحیح باشد به وضع این با قرار دادن این در بقیه هم ما اینو قرار بدیم به اضافه فعلی رو که با سیاق جمله مناسب باشه مثلا در مثال احترم الناس احترموک اگر ما به جای احترم این و یک فعل فعلی بیاریم که با معنا جور در میاد اگر صحیح باشه در این صورت مجزوم میشه احترم الناس یحترموک ان تحترم الناس یحترموک ان تحترم الناس یحترموک در نهی شرط این که فعل مضارع بتونه مجزوم بشه همین بود که بتوانیم ان رو قبلش بیاریم و معنا به هم نخورد فهمیدی؟ در بقیه کلام ها هم ان رو و یک فعلی رو بیاوریم که معناش با معنی جمله سیاق جمله چی باشه مناسب باشه مثلا به جای احترام ان و یک فعلی رو بیاریم اون فعل چی میشه تحترم میشه دیگه ان تحترم الناس یحترموک پس یحترموک اینجا مجذوب شده چی شده بله در غیر از نهی یعنی طلبهای دیگه طلب نیست احترم طلبه ولی میگه چه زمانی فعل مزارک در جواب احترم اومده میتونه مجزوم باشه زمانی که ما بتونیم به جای فعل طلب به جای احترام این و فعل دیگه رو قرار بدیم اون موقع معنا به هم نخوره مثلا احترم الناس یحترموک این احترام فعل طلبه امر دیگه ما بتونیم به جای این فعل طلب ان به اضافه فعل دیگه بیاری که معنا صحیح باشه اون موقع مجزوم میشه ان تحترم نه تحترم میگه صحت المعنا معنا صحیح باشه به تقدیری دخول ان قبل لا که ما این رو بتونیم چیکار کنیم بله تقدیرش کنیم وش بله و شرطه بعد غیر بوضع این بوضع این و شرطه بعد غیر النهی به غیر النهی مال النهی جداگانه توضیح داد من انواع طلبه از طلبای دیگه حالا چه امر باشه چه استفهام باشه چه چیز دیگه صحت المعنا بوضع وضع این و فعل مفهوم با قرار دادن این و فعلی که از سیاق جمله مفهوم میشه ما يفيد الطلب پس این و فعلی رو که از سیاق جمله فهمیده میشه فعلی که چه؟ از احترام چه فعلی فهمیده میشه؟ تحترم دیگه موضع ما یفید الطلب بجای جای چش قرار بدیم آنچه که طلب رو میرسوند چه استفهام باشه چه امر باشه چه تحقیق باشه چه عرض باشه فرقی نمیکنه خب، الان تحترم نه میگه بتونیم تحترم رو به جای فعل طلب بگذاریم به جای احترم که معنی طلب میده استاد عبدالله میگه صحیح مجزون بودن فعل مزاره، بعد از طلب های دیگه بغیر از نهی زمانی درسته که ما به جای اون فعل طلب به جای آن چیزی که معنی چی رو میده طلب میده این به اضافه فعلی رو بدیم که از جمله فهمیده میشه این به اضافه فعلی که از سیاق فهمیده میشه اگر به جاش آوردیم و معنا درست بود در این حالت فعل مزارع مجزوم میشود مانند سه مثال آخری چهار و پنج و شیش